MCLA novamente, Só que agora é diferente. MC2K e Mano DJ tô presente. Ai, ai, ai. é melhor que de pirana. Pirocazil é melhor que de pirana. As rabudona toma, toma, toma da bundona, as rabudona toma, ai, ai. As rabudona toma, toma, toma da bundona, as rabudona toma, ai, ai. As rabudona, ei, filha da puta. Avisa pra Raimundo, ela que é o seguinte, que é o seguinte Pra ela não ficar inchada, eu vou te dar um palpite Pra não ficar inchada, eu vou te dar um palpite é pirulá no dia seguinte. É pirulá no dia seguinte. Oi! É pirulá no dia seguinte. Sua mãe já te avisou, e se quiser, se quiser eu te falo mais alto, porra. É pirulá no dia seguinte. É pirulá no dia seguinte. É pirulá facu de medicina e tem a receita do hit. Eu fiz facu de medicina e tem a receita do hit. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É pirulá no dia seguinte. A sabudona toma, toma, toma da budona, a sabudona toma. Ai, ai. A sabudona toma, toma, toma da budona, a sabudona toma. Ai, ai. MC Lé novamente. Só que agora é diferente. MC 2K e mano DJ tô presente. Yeah. É. Ai, pirocazil é melhor que de pirana. Pirocazil é melhor que de pirana. As rabudona toma, toma, toma na budona. as rabudona toma, ai, ai. As rabudona toma, toma, toma na budona. as rabudona toma, ai, ai. As rabudona, ei, filha da puta. Pra ela não ficar inchada, eu vou te dar um palpite. Pra não ficar inchada, eu vou te dar um palpite. é pirulá no dia seguinte. É pirulá no dia seguinte. É pirulá no dia seguinte. Sua mãe já te avisou, e se quiser, se quiser eu te falo mais alto, porra. É pirulá no dia seguinte. É pirulá. de medicina e tem a receita do hit. Eu fiz facu de medicina e tem a receita do hit. É pirulá no dia seguinte. Se os sintomas, o médico deverá ser consultado. <laughs> aí, mano DJ!